Chambea, ala, cabrón ya no te quedan balas, chambea. otra vez. Yo siempre picheo. Dímelo, parcero. Siempre con la sed y no somos salseros. Ya asustan soltero. Dijo que te va va a babera, aguacero. no como tú, yo no los tolero. Cabrón, tú eres chota, tú eres reportero. Yeah, yeah. Yo no soy Don mal, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, eh. Y en mi 4-0. Yeah. Picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Chambea, ala, Cabroña no te quedan balas. Chambea, ala, cabroña no te quedan balas. Yo siempre picheo en otra vez. Yo siempre picheo en otra vez. Yo siempre picheo en otra vez. Yo siempre picheo. Chambea, ala, cabrón, no te quedan balas. Chambea no te quedan balas. Yo siempre picheo en rollo otra vez. Yo siempre picheo en rollo otra vez. Yo siempre picheo en rollo otra vez. Yo siempre picheo. La gente ya sabe, por eso ni ronco. No me llevo con nadie, andamos flow Stone Cold. What? Saqué 1200 y me puso una Concord. Tumbame el piquete de bronco. Me meto el presión a saber meterla. A tu mujer ya nadie va a reconocerla. No estar en la villa, cabrón, en moverla. Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla. Yeah, yeah, yeah. Porque vivimos chido, vivimos bien. Porque sobran botellas y billetes de 100. Tratando de matar, me han gastado todas las balas del almacén. Pero soy inmortal como Baby Rata y 50 Cent. Yeah, yeah, yeah. Bam Bunny, baby. Alex Killer. Nosotros somos la nueva religión. la Luyan. Mambo Kings. Chambea. Ala. Cabrones no te quedan balas. Chambea. Ala. Cabrones no te quedan balas. Yo siempre picheo, enrollo otra vez. Yo siempre picheo.